Osazeko hauzapeza, hemen dugu, maite etxeberria berria, iparaldeko kontserbatorioko president ordea zira, baina Euskal Hirigune elkargoko kultur sailean ere lan egiten duzu. Beraz, hemen gira eh, musikaldi batzuena ipamenaren egiteko, iparaldeko orkestrak eh, eskainiko dituenak ipar euskal herri guzian, Euskal Hirigunea elkargoa eta Iparraldeko kontserbatorioa lotuak dira. Horrek, historio txipi bat du. Ongi etorri, egunon maite, berria. Bai, egunon. Beraz, uh, erran behar da, uh, eh, erri elkargoa sortu zina, uh, eh, Bayonako kontserbatorioa zela, ala, Bayonako kontserbatorioa erran dut, <laughs> eta, eta horren ondurioz, ere, Baionako orkestra zela. Hala. Eh, eta eh, gero baziren musika eskolak, eh? zuek, eskualdean ere dituzuenak, maulen ere badugu bat, uh, eh, paulen ere bada, ala baziren musika eskolak ezker esko, induni bane loitzune, endaian, miarritzen, baina konservatorioa agertzen zen gaineko gauza bat bezala eta uh, eliten <laughs> eskola bat bezala, ez delaik bateola. Eh? gero deskubritu dut hori, eta eh, ere uh, eh, konservatorioa aipatzen delaik, usu aipatzen, uh, pentsatzen da, musika baizik dela, eta ez delaik uh, bat ere hola, eh, uh, konservatorioan bada musika, bada dantza, bada antzerkia, beraz badira gauza anitz, eh, eta gero bada arte eskola ere ondoan dena, beraz... Uh, etxe, etxe handi horrek gauza anitz baditu eh, bere, bere baitana. Beraz, uh, eh, erri elkargoa sortu zenean, konservatorioaren kudeak eta bilakatu da bikoitza, eran nahi du erri elkargoa eta konservatorioa alde bat eta nahi du regi bat. Eh? Orduan kudeak eta hortan, erri elkargoko eh, kulturaren ardura edo presidentia. Eh? Lehen, bi mila hogeia intzin Bruno Carrer zen, eta beraz Bruno Carrer bilakatu da uh, automatikoki uh, orko uh, konservatorioko lendakari. Bruno Carrer kostaldekoa izan ez, beraz bere ordezkari, orde, lendakari, orde zen baionakoa, Sofi Castell, Eta berzela zela barnealdeko bat, eta beraz galdetu zidaten, ni erri elkargoko kontseilari izanez, hori hmm. ere behar da izan, beraz eh, galdetu zidaten, ta, eta onartu nuen. Horai, hmm. bi mila hogeia geroztik beraz antion kerutxarri dugu eh, lendakari, eta gure, <laughs> eta lendakari hor biak segitu dugu, olola. Hmm. Ari gira hor, uh, zinezko eta bat eh, eramaiten dugu, eh? 2000 hogeietik uh, eh, landa, eh? bon, Bruno Carrera hori mm, um, ezakizuen, eta gero Antion Kertxarek hartu du eh, lekukoa, baina eraman dugu zinezko barneko lan bat, bordeleko gizon batekin, porteli izena duena, Gogo eta handi bat eraman dugu, hor eh, mintzatu dira bai uh, erakasle guziak, langileak, teknikalariak, tenek eh, parte hartu dute gogo eta hortan. Jakiteko nolako konservatorioa nahi dugun, eta zer ze uh, maiten dugun izen horren uh, gibelean. Horren ondorio, horren ondotik behala jindena da, lehenago ere pentsatu zena, eh, uh, orkestra euskal herrikoa dela, ipar euskal herrikoa. Eta konservatorioa ere ipar euskal herrikoa dela. Hori lehen gauza, eta bigarren ondorio zuzena, izan da uh, uh, zuzendari berri bat hartu dugula uh, kudeak eta etxe horren kudeak eta handi hori eramaiteko. Baina hori da... Edgar Nikolo, beraz, hori poatieko konservatorioan zena, eh, eta zinez eh, gizon eh, egokia, hor lanean hasi da buru belahi, gure ber ideiak ditu eta gure ber ikuspundu. Hau, ikuspundu hori zer da, da, Ipar Euskal Herri guzian edatzia beraz konservatorioan uh, edatzia, eta ikustea ere, errialde bakoitzean diren uh, musika eskola hoiekin loturak egitea. Eh? Mm. Eh? Eta ala nola orai ari gira, beraz... Uh, esko... Itzulian egiten. Itzulian egiten, joan den hastean bilduginen atabalekoekin, eh, bai. meharitzen, uh, bai. ramerda atabal uh, privatua dela, numait, beraz hoiekin biltzen, eta idea da, ale, zupiak eraikitzea konservatorioa ekin. Eh? Hala. Ados. Eta Euskal Irigune elkargoak ere, bere gain hartzia musika eskola horien ibilmoldea eta... Ah, ez, bai, zonbait bai, gaur egun, eh, gaur egun duna paulekoa ala da, eh? baina maulekoa ez, bakoitzak mhm. ikusten du, ja nahi duenez egon elkarte gisa, edo erri elkargoko... Uh, Baina mementoan haizizte azteko itzuliaren egiten. Itzuliaren egiten, eta uh, voilà. konservatorioak ekartzen duena ere, da musikariak, eh, musika eskolak badira, aurrak ikasten dute eta helduek ere, bizikiuntza da, baina goi mailako ikasketak eraman nahi badituzte bai antzerki mailan, bai dantza mailan, bai musika mailan, konservatorioak emaiten du aukera hori. Hmm. Eta kontserbatorioan maite etxebegia gure kultura eta gure musika lantzen otedea. Orduan aipatu dut eh, hor konservatorioko kontserbatorioko ber antolaketa bat eta bai. egintzela, eta justuki hor uh, hartuak izan dira bi euskal musika lantzeko. Eta bat da txistu erakaslea, egan behar da konservatorioan ezela txistu erakaslerik, eta hoartzen gira gaur egun euskal kulturan, musika tradizionalak deitzen direna, eh, txistua, txirula, hoien uh, eh, transmisioa edo, edo, edo ikasgaia galdu dela nunbait. Eta hor duan, ambusatuak izan dira hor, uh, txistu erakasle bat, baina ere euskal edo tradizio, musika tradizionala kudeatuko duen pertsona bat. Falta zen hor Falta zen eta zinez hor... Eh, Hor erakusten dugu uh, ala, konservatorioa <laughs> atera, ateratzen dira eta Euskal Herriko eh, konservatorioa dela. Hmm. Ederki gaur aipatu beharra eh, hori da, biztan dena, abiatuko dena, azte buruduntan, ostirale honetan berian abiatuko da itzulia, naiz jaanik lehen itzordu bat ere izan den, baina hainbat eh, musika eh, entzunen da bazter guzietan eta hiru formatutan ere orkestra, aterako da? Hori da, orduan, uh, erran dutana, ala ere da orkestra hortan ez direla musikari profesionalak, eman dezagun. Gehienak edo denak erakasleak dira, konservatorioko erakasleak dira, orkestra hola osatzen da. Eh? Erak, konservatorioko erakasleekin. Eta hor badugu pertsona bat uh, zinez eh, eman euskalduna, eta da uh, marina uh, hori, hori lehen biolina orkestran, hmm. Eta, uh, berak egiten zuen bezala, hor emaiten duten programa, Euskal Herri Koloreak, ikusten da eh, bere, bere, autuak pixkat eh, direla, eh? eta hor atxemanen ditugu beraz uh, piesak, uh, piezak, eta peio zabalet. Orduan ahiaga, bon, batzuk uh, ezagutuko dute, hori zen uh, da, bilbotarra zen, eta bon, musika idazle ezaguna, sarasate ere, edo berba donostiako <laughs> abenida zautzen dute, baina jakin Euskal Herriko musikari bat dugula, eta hola oartzen gira ere gure kulturan badirela ere hola uh, uh, ez da jabel baizik, eh? badirela beste batzuk. Eta peio zabalet, hor peio zabalet intezgarria da, eta berak eh, idatzi ditu musikak, baina konservatorioko erakasle izana. Mm-hmm. Beraz, hor zinez, eh, hor uh, dugu konservatorioko, euskal konservatorioko hor uh, eh, eh ezaugarri bat. Eta ah. aurten, beraz, nahi dugu egin uh, lehen errandutan bezala, ipar euskal erri guzian edatu eta uh, egin uh, ipar euskal erri guzian, baina Kalitatezkoak, egan nahi du, hor sartzeko, sartzeko konzertu hori, eh, Euskal Herriko koloreak izena du, gainera, e, eh, zaio frantzes izenik emaiten, eh, programan ere ala da. Euskal Herriko koloreak, emanen da ber konzertua baionan, hor zirale atxean, larun bata atxean ber konzertua xuberoan, maulen, eta biamunean izpuran berkonzertua. Prezioak aipaditzagun bururatzeko denbora fite baitua? Bai, beraz, hogeita bi urte petik direnak doainik dute jartzea. Hala? Eta gero baditugu eh, beraz prezio uh, antzinetik hartzen badada hogei euro gehienik. Bai, bai, eh? bai. Gehienik, gehienik, eta eh, egun hortan berian oita 6 euro. Hala, gero erran behar da musika eskoletan eta balimazizte, hor baditu zue eh, presioak, eh, hor behar duzue urbildu zuen musika eskoler eta hala. Hala, beraz ez duda, kusiko duzue, bilarriak goxatuko dituzue eta hala.